ขอรับน้องพระรัตนตรัยขอโอกาสพระอาจารย์เนตแล้วก็นักวิชาการนักบวชทุกท่านแล้วก็เจริญพรและโยมทุกคน Thank you. นตรงอยู่ในเรือบทที่เรียกว่ากำลังนั่งเรารู้สึกในปัจจุบันตรงนี้หรือเปล่า ตาเราดึงขึ้น มองเห็นรูปที่อยู่ข้างหน้าเราหูเราเปิด ในการรับเสียง ใจเราเปิดด้วยหรือเปล่า ใจเราต้องลอยไปที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าใจเราอยู่กับปัจจุบันที่ตรงนี้ สิ่งที่เราอยู่ในที่นี้ เดี๋ยวนี้เราจะสัมผัสว่าเราอยู่ที่ตรงนี้มันไม่มี มันไม่มีอะไร มันไม่มีความทุกข์อยู่ที่ไหน我们是否认真的在听每一句话每一个字พวกเราสังเกตไหมเราทุกข์อะไรไหมใจเราทุกข์อะไรไหมขณะที่ตั้งใจฟัง ขณะที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นที่ใจหรือเปล่า有个人啊，嗯，那么在这个当下啊，在现在这一刻啊，有哪位是觉得心里非常苦的？เห็นไหมความทุกข์ตอนนี้มันไม่มี ตอนที่บางทีเราคิดถึงเรื่องอดีตคิดกังวลถึงอนาคตตอนที่มันคิดเท่านั้นมันทุกข์แต่ตอนที่ไม่ได้คิดอะไร ตอนที่อยู่กับปัจจุบันตอนนี้ไม่ทุกข์为什么这一刻啊，就当下这一刻啊啊，讲法啊，听法的这一念心啊，你不苦，甚至于啊，有些人。 一个非常清净法喜的状态。为什么啊跟我们在来之前不一样？ถ้าเราสัมผัสอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆนะตอนนี้ความไม่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นแล้วนะความที่เราอยู่กับความไม่ทุกข์เนี่ย ก็คือเป็นความสุขนเป็นความสุขจากการไม่ปรุงแต่งอ ว่ากิเลสตัณหาความโลภต่างๆก็เกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อ เราไม่มีสติเท่านั้นแต่พอเมื่อเรามีสติกลับมารู้ตัว ในปัจจุบันขณะกิเลสตัณหาความทุกข์มันก็ดับไปทันที在那一分 不见了啊。那当我们不小心啊，又回到生活当中不小心啊，又会让贪嗔痴来偷袭我们。การฝึกสติก็คือนี่แหละฝึกให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะในตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ ความไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วแค่นี้แหละเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำ เราอย่าเพิ่งสงสัยเลยว่า ทำแค่นี้เหรอมันจะถึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำแค่นี้เหรอเป็นสติเช่นเดียวกับที่พระอรหันต์ท่านเป็นแล้วก็แค่นี้เดี๋ยวนี้เท่ากันน่นและ就是这样啊，回回到日常生活当中。 后啊，你一定要学会啊，当你的念头升起，你清楚的看到你又去贪、又去嗔、又去吃的时候，啊，又去分别执着的时候，啊，你一定要轻松的回到当下。有些人不是，有些人是发现自己不对了，啊，就尽量啊要去。 要去啊斩断它，或者去斩除它。我们没有教大家这个，我们是叫你轻松的看见，然后轻松的学会活在当下。当下你在做什么，你就好好的活在那件事情上，或者那个动作上。suppose that 早上，早上有个人约翰，来 มีอาหารก็มีข้าวต้มมีกับข้าวมีคนปอกผลไม้เป็นหนึ่งจานเร้าสมาก็ตอนแรกก็ทานข้าวต้มทานไปสองชามยังไม่อิ่มสักที ทานกับข้าวก็หลายคำก็ไม่อิ่มสักที ทานผลไม้ก็หมดไม่อิ่มสักที ทานขนมไปหลายชิ้นก็ไม่อิ่มสักที แต่พอสุดท้ายมาทานน้ำอีกแก้วหนึ่งมันอิ่มแล้วถ้ามันจะมาอี่ทานข้าวไม่อิ่มทานกับข้าวไม่อิ่มทานผลไม้ไม่อิ่มทานขนมไม่อิ่มมันมาอิ่มที่ข้าวเออมันมันมันมาอิ่มที่น้ำ แต่ว่าน้ำเหรอเป็นตัวทำให้อิ่มไม่ใช่นะมันก็อิ่มมาทีละคำทีละคำเรื่อยๆจนสุดท้าย มันมาอิ่มที่น้ำ ไม่ใช่ว่ากับข้าวอาหารต่างๆไม่มีประโยชน์ มันมีประโยชน์แต่มันยังไม่กินมันไป็นการสะสมไปเรื่อยๆ 去啊发心帮忙给尊者送饭，啊那么啊每天尊者到房间以后啊饭已经摆好了，啊尊者说先吃啊先吃饭，早上就是稀饭，啊然后呢啊吃菜啊吃饭不太饱，又吃菜又不太饱。 然后呢？啊，我们还有有高师兄啊帮忙弄水果。啊，吃饭吃菜没饱，再吃点水果。啊，水果完了呢，还没饱。哦，再喝一杯。 吃啊，不给他吃，吃。 เรามีสติ ใน การรู้กายเริ่มต้น เรารู้กายไปเรื่อยๆรู้กายเรื่อยๆมันไม่ ใช่เห็นแค่เพียงแค่ ร่างกาย นะ ร่างกาย มันยก มือ ร่างกาย มัน เตินแต่ มันจะเห็น กระบวนการ ที่ มัน อะไรที่ทำให้ กาย มัน เคลื่อนได้ อะไรที่ทำให้เราไปทำนั่นทำนี่อะไรที่ มันทำให้เรา อยากไปพูดนั่นพูดนี่มันถึงเห็น กระบวนการของจิตใจ ด้วย จิตใจในขณะนั้นมันเป็นอะไรมันถึงสั่งให้กายทำงานจ这是坐禅的诀窍，在这儿呢，啊，一定่轻松。 觉知，觉知道。那么在这个过程中，啊，每天都讲，你会自然而然的看到你的心。有的人会说，我看的还不够细，我看的只是我的身、我的手、我的脚在动。啊，你别急，啊，啊，饭没熟，啊，慢慢的把这个饭煮熟。บางคน สติในขณะที่ทำร้ายคนอื่นได้หรือเปล่าต่อเลยไม่ได้นะเรามีสติในการที่จะไปทุบไปฆ่าคนอื่นไม่ได้ บางคนนะเคยมีนักปฏิบัติที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียน มาปฏิบัติธรรมที่วัด พอกลับไปที่โรงเรียนครูไปเห็นเขาแอบตั้งวงกินเหล้านะเขาก็แก้ตัวกับครูว่าเนี่ยกำลังกินเหล้าอย่างมีสตินะรู้สึกถึงการกิน ตอบว่าได้ไหมไม่ได้นะ เพราะว่าเจตนาหรือว่าจิตใจเขาไปในทางที่เป็นอกุศลไม่ได้เป็นในทางที่ดี เป็นในทางที่เบียดเบียนตนเอง หรือว่าเบียดเบียนคนอื่นตัวนั้นไม่ใช่สตินะ我 安理好自己的心啊，所以大家要清楚啊，谁该做，什么不该做啊。就是说，比如说在啊，他们的四月附近啊，有一所中学啊，这个老师来讲给他听，说啊，有几个学生啊，下午上完课啊，高中下午上完课就去附近买了两瓶啤酒。 自己然在教室里喝起酒来。嗯，这时候，嗯，开门的人就通知老师，老师赶紧回来。啊，看见他气的已经喝得烂醉。这时候呢，老师就问他：“你知不知道你在做什么？” พร้อมกันนะไม่ใช่ว่ามรรคั้งแต่ข้อมันจะเกิดขึ้นสมบูรณ์แค่ตัวเดียวอีกเจ็ดข้อไม่สมบูรณ์ไม่ได้ในขณะที่มีสติตั้งมั่นองค์มรรคั้งแต่ข้อมันสมบูรณ์ขึ้นมาพร้อมกันอยู่แล้ว如果我们啊好好的啊精进用功，让自己时时刻刻保持正念啊，让自己时时刻刻在正知正见中。 就者说，不要放纵自己啊！你需要回到日生当中，就会。 เกียรมันมีความเห็นนะเห็นว่านะสิ่งนี้คือทุกข์ อันนี้คือวิธีดับทุกข์ มันรู้จักนะองค์มรรคทั้งหมดมันรู้จักมันเกิดขึ้นสมบูรณ์ป้องกัน แต่ขณะที่เราฝึกสติใหม่ๆ ความรู้สึกตัวหรือว่าวิธีดับทุกข์งนนี้มันเกิดขึ้นเพียงแค่ ชั่วคราวชั่วขณะ แต่จิตใจมันยังไม่เกิดเป็นการยอมรับอย่างแท้จริงแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ส่งผลนะ มันก็ทำให้เกิดเป็นการดับทุกข์ 粗犷的那类，这些都一样。嗯，那么在日常生活当中，啊，同样，我们有些事情，可能通过我们的啊用功觉知，我们能够看到自己的问题，啊，但是我们似乎没有什么力量啊，去跟自己的烦恼习气啊断除。 ุงแต่งเกิดจากความหลงเราก็สามารถดับการปรุงแต่งดับความหลงได้ อันนั้นก็คือวิธีการที่เราออกจากความทุกข์ได้ 由于啊，你的贪嗔痴分别执着带来的苦啊，你如果清楚的看到这个东西的话，一次、两次、三次，你是不会啊让自己重复的这样去不停的去苦的啊。所以这个意思就是说，我们看见自己苦了，还。会。 กายไปเรื่อยดูกายจะเห็นจิตนะดูความคิดจะเห็นธรรมะเราดูกายเบื้องต้นไปเรื่อยมันจะเห็นจิตใจที่มันเรียกว่า รู้สึกนึกคิดหรือว่ารับรู้อะไรต่างๆเนี่ย เห็นจิตใจขึ้นมาเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งตับความคิดที่มันปรุงแต่งได้ อันนั้นคือเห็นธรรมน所以น来讲去呢，我们现在要做的事情 就是念头一跑出来，啊，我就看见它。那那天也讲过了，我们可以从粗的念头啊，看到中等的念头，看到细的念头啊，这需要一个过程。有的人可能用很多年时间，而有的人可能用几天时间就能够做得到。那么大家。 只要你能看到这个问题，就已经非常好了。นี่เราดูไปเรื่อย มันจะค่อยแยกไปนะค่อยแยกไปแยกรูปแยกนาม เห็นว่ารูปที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวต่างๆของมันนามเป็นสิ่งที่รับรู้ถึงรูปที่เคลื่อนไหวมันก็จะค่อยแยกกันไปเรื่อยๆเราพยายามทำให้ตัวมันชัด ให้เห็นว่ารูปมันเคลื่อนมันไหวมันหยุดมันนิ่ง นามเป็นตัวรับรู้ เป็นตัวรู้สึก เป็นตัวคอยสัมผัสมันจะแยกตรงนี้ไปก่อน那么啊，继续的啊，在这个东西上用功。 ณะที่การปรุงแต่งเกิดขึ้นมันเกิดเป็นความทุกข์ ขณะที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นการรู้ตื่นเกิดบานเป็นการไม่ทุกข์ มันสามารถแยกแล้วก็เปลี่ยนได้就会看到啊，不管是身和心啊，所有我们出现一些感受，都是因为我们的啊这些啊烦恼习气 的念头在作怪啊！作者说，明明很小的一件事情啊，这个念头呢，只要一跑出来，就会像万马奔腾一样，在不停的在造作啊！明明身体的疼痛啊，或者是身体出现一些啊病，可能是只是一点点小小的啊这么一个疼痛而已，但是我。 记得他真正的这个念头，我把它造作成，哦，啊，我已经变得不行了，啊，怎么怎么样？啊，然后整个人就啊，陷入到一种啊很痛苦的一种状态，然后整个人的心啊，就变成变得越来越脆弱，啊，变得不坚强。那么大家要去用功啊，你能清楚的看到啊，你的念头从。 一点点的啊冒出来，到啊无法课堂的去啊肆意的去造作啊整个的一个过程。啊，尊者说，不是让我们故的去看自己的念头，我们没有在修心念住，但是你在不停的觉知的过程中，你能清楚的看到我们刚才讲的这些。那在我们再看，看见呢， เห็นอะไรเห็นว่าไอ้ที่เราหลงไปยึดไปถือไปปรุงไปแต่งต่างๆมันเกิดเป็นความทุกข์บ้างก็ไปยึดถือว่า ความโกรธเป็นตัวเรา บ้างก็ไปยึดว่าความโลภความหลงเป็นตัวเราบ้างก็ไปยึดว่าสุขทุกข์คือตัวเรา เรามาเห็นตรงนั้นน่ะเห็นการปรุงแต่งมันก็คลายการปรุงแต่งมันวางการปรุงแต่งมันตัดการปรุงแต่งไปนั้นได้วางว่าตัวไม่มีตัวเราก็ไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้น 那么，这次境界现前的时候啊，也要用得上空，就是在这个地方用啊，他疼啊，知道是他在疼，这个是在疼。我如果我们的啊烦恼习气的啊所有的这些念头不去再造作的话，你发现他的疼痛会减少，甚至于不疼。 你应该能做到这一点啊！这是学多门禅的人啊的学员，或者说啊，就是说在他们的啊部分，很多的出家人都能够做到这一点。基本上身体上出现的任何状况，完全影响不到自己的心啊，因为身就是身，我们在用功的时候看得清清楚楚，身就是这样无常、苦的，而且身。 真的没有我的身存在。当你看到这一点，你的念头清楚的知道，他不会再去造作。哎呀，我好疼啊！哎呀，我好不舒服啊！”啊，那么好好的跟的觉性在一起，同样念头也是一样。啊，那些会偷偷的来袭击我们的一些习气上的念头出现的时候，啊，那么你的觉性，会清楚看到。 เราสังเกตไหมตอนนี้มันไม่มีการปรุงแต่งอะไร แต่ตอนที่เราไปทำนั่นทำนี่แล้วเรามีความปรุงแต่งเกิดขึ้น เพราะว่าเรามีความหลงก็แค่ชั่วคราวเท่านั้น แต่ตอนนี้ความหลงมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้ว แสดงว่าความหลงความทุกข์กิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปได้เ่ใชห在离了，我们已经啊为这个身和这个心啊迷了那么久了啊，彻底醒过来啊，所以说还需要用功 在觉知当下过程中，你才能看到，你才能真正做到。这个东西，按着说讲多少遍、听多少遍都没有用啊，或者是你书本上看多少遍也都没有用。一定要从自己亲身啊修的过程中，才能啊起得上作用、派得上用场。拜拜。 ที่จริงความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกอต่างๆมันเกิดขึ้นที่จริงมันคล้ายๆเหมือนกับลมที่มันพัดมาพัดผ่านตัวเราก็ผ่านไปเรื่อยมากระทบสัมผัสกับนี้ก็ผ่านไปเรื่อยความคิดความรู้สึกแบบนั้นนะมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไป ไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวร不管身和心出现的任何的状况啊，就像 阵风吹来。 อยู่แล้วในปัจจุบันตรงนี้ ความหลงความทุกข์เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น ความหลงชุ่วคราวเท่านั้นเราไปหลงโกรธหลงทุกข์หลงรักหลงโลภอะไรต่างๆมันเป็นแค่ของชุ่วคราวเท่านั้น แต่ของจริงที่แน่นอนคือสภาวะที่ไม่ทุกข์สภาวะที่ไม่ปรุงไม่แต่งมันเป็นของที่อ่ามันเป็นของจริงกว่า知道来了，不要去执着啊，不要再去被他骗。走了，知道 นะคือทางสายเอกนะที่พระเจ้าบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเหมือนทางปูพงมตรงนี้เราทำปูพงให้เดินสบายเดินนิ่งไม่ร้อนไม่เย็นเดินสะดวกที่สุด ทางสายเอกที่พระเจ้าได้สอนคือทางสติปัฏฐานในการรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมถ้าเรารู้ที่ตรงนี้นะจะเป็นทางที่เรียกว่ามันถึงความไม่ทุกข์ได้ถ้าเราเดินทางนะไม่ิดหลงไปรู้ภายนอกนะ ถ้ารู้กายรู้เวทนาจิตทำนี่แสดงว่า ยังเดินในทางอยู่ เราต้องเพียงแค่ระวังนะอย่าไปหลงกับนิมิตทางตาทางเสียงทางใจอะไรต่างๆที่มันเกิดอาจจะเกิดขึ้นสำหรับบางคนนะไปเห็นรูปนั่นรูปนี่ไปเห็นได้ยินเสียงแววอย่างนั้นอย่างนี้ หรือว่าใจมันมีการปรุงแต่งไปซึกทักไปเอาจริงเอาจังนะเราระวังอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านั้น回到 างคนอาจจะปฏิบัติไปมีปิตินะมีความสุขหรือบางคนมีความสงบเกิดขึ้น หรือบางคนไปเกิดความรู้ความเห็นเข้าใจว่าธรรมะที่เคยเรียนเคยศึกษามา แต่ก่อนไม่เคยเข้าใจ เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เราก็จะไปติดกับสิ่งเหล่านั้นนะจะไปติดกับปิติ ความสุข ความสงบหรือความรู้ความเข้าใจ ก็แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้น 但没靠，变变根本。一般呃，初学或者啊，会出现两种状况啊，一就是通过啊，他精进用功的练习啊，他已经进入到一种啊法喜状态，就说他的修行有一定的进步，那么他会。 甚至于到兴奋的一种状态，啊，这个时候或者说好不好？好，但是一定要小心，啊，好是因为我们用功的结果，你很棒，你很用功，你才有了啊这样的一个过程，但是或者说一定要小心，这时候什么最容易升起呢？啊，慢性，啊，所以一定要小心。很多人在修的过程。 三天五天就认为自己啊，剑法开悟，就是这样这样一个原因啊。作者说，清楚的啊，清楚的明白，活在当下才是我们要做的啊。作者说啊，觉心不让我们越修越谦虚啊，觉心不会让我们越修慢心越重啊，我只我大心啊，不断的在增长，这不是。 真正的觉醒，能看到自己的问题，好好的再放松，再来用功。那第二个问题呢？啊，一般出现的第二个问题呢，就是大多数人出现的问题，就是他也在用功，但是好像是没什么太大的进步，或者是听到一些学员说，哪些同学说他出现了这样那样的境界，那自己没有出现，自己就很急，啊，自己就很。 Yeah. ความรู้ต่างๆที่เป็นเรียกว่าฝ่ายที่เราจะจะชอบเราก็ปฏิเสธหรือฝ่าย ที่เราไม่ชอบ เป็นความโลภความโกรธความโลงความปรุงแต่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราไม่ปฏิเสธเพรตรงนั้นเราแค่แค่รู้แค่เห็นว่าเขาเกิดขึ้น แต่เขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราเขาเหมือนเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นที่มันแสดงเกิดขึ้นแต่สติที่มันดูมันอยู่ต่างหากไม่ปฏิเสธอาการแต่ไม่ไปดูกับอาการ

Yeah. ประจำวันก็ต้องทำเหมือนกันไม่ได้ทำแต่ตอนที่นั่งยกมือตอนที่เดินจงกรมไม่ใช่แค่ดีบทรูปแบบแค่นี้เท่านั้นแต่ใช้ชีวิตประจำวันนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่าย หรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงาน ก็ต้องพยายามให้มีสติ ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยมีสติเป็นลูกโซ่มีสติในการดูกายดูใจตัวเองไปเรื่อย 有境界的人，不要到处去说啊，到处去讲啊。那没有啊，出现一些啊状况的人呢，你也不要去期望啊，你能像某人某人一样，因为听他讲过了啊，所以就者说不要去讲啊，都是走在路上的人，你的不一定是正确的，你的。 出现的东西基本上都不太一样啊，所以不要把你的东西一直去告诉别人啊，因为你会影响到那个啊那个人，你跟他讲以后，他就会一直去盼望、期望啊出现像你这样的东西。那所以说，你的正确吗？不一定啊，所以呢啊啊，不要去误导别人。我们每个人都走自己的路。 但是真的说，如果走到最后，我们都会见面的啊！走到最后，应该都是同一个点上啊！所以呢，啊，大家日常生活当中最主要的啊，是轻松的去觉知当下每一个动作，这是最主要的。刚才也讲到，我们来。 ที่ว่าเราจะต้องรู้ทุกครั้งรู้จะต้องรู้ทุกครั้งถ้าไปทำอย่างนั้น มันจะเครียด มันจะจริงจังเกินไป รู้เท่าที่รู้ได้ แต่พอหลงไปเรียงกลับมารู้ให้มันได้เร็วๆ กลับมาได้บ่อยๆนี่คือความตั้งใจมั่นในการที่จะกลับมารู้ตัว ไม่ใช่ว่าจะต้องเอามาได้ทุกครั้ง ถ้าไปทำอย่างนั้น มันจะเครียด รู้เท่าที่รู้ได้ แต่ให้รู้บ่อยๆรู้เร็วๆ就是又强调啊，回到日常生 随之，前面加上的字什么？轻松的。啊，你一定要让整个人处在一个很放松、很轻松的一个状态。啊，因为我们为什么不让大家一直说“要积极、拼命用功，我们为什么不这样讲？啊，因为只要一提到“积极用功”，有的人就把自己身、而且马上处于一个很紧的一个状态。 就者，我们从一第一天就开始强调，如果你的心是处于很紧的状态，你的修行是不可能进步的。因为修行学佛，让大家越修越轻松，越自在。啊，一个心紧的人是不可能进步的。那么我们讲过多次了。啊，作者刚才还提到，如何去检验自己？ เป็นตรงนั้นแหละถูกต้อง 自己选择去的你看所以说这个说，候就会遇到这种状态 到。 ใจมันเป็นตัวรับรู้มันเป็นตัวรู้สึกอะไรต่างๆ บางคนไปสงสัยเฮ้ยฝึกไปแล้วจิตใจจะเป็นแบบอะไร ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่า ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่แสดงอารมณ์อาการต่างๆเกิดขึ้นเลย มันก็ไม่ใช่นะมันมีมันมีอยู่ มันไม่ใช่เราฝึกเพื่อให้จิตใจเหมือนกับโต๊ะเหมือนกับไม้เหมือนกับก้อนหินก้อนดินไม่ใช่แบบแข็งทื่อแบบนั้นมันมีแต่มันไม่เป็น มันก็เห็นว่าเออสุข เห็นว่ามันทุกข์เห็นว่ามันดีใจเห็นว่ามันเสียใจ แต่เห็นไม่ก็ไปเป็นกับมันเนี่ยคือผู้ที่มีสติ ไม่ใช่เป็นทำจิตใจเหมือนกับก้อนหินก้อนปูนนะ เป็นจริงๆเป็นไม่ใช่ธรรมชาติแบบนั้นนะเราฝึกจิตใจเป็นปกติแล้วก็คอยรู้สึกคอยเห็นอาการที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้น回去以后呢，要多做手动做啊，多进行，在日常生活当中。 นะดังนั้นผู้ที่ฝึกเจริญสติ จะอยู่กับตัวเองก็ได้ จะอยู่กับสังคมก็ได้ จะป็นบัตรอยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านที่ทำงานที่ไหนๆก็สามารถฝึกได้ทั้งหมด ไม่เลือก ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกรูปแบบนะ 都要知道啊，然后不管在工作的当中，还是学习，还是做家务，还是在家里啊，你都要啊，尽量。 แต่พอสติเรามันเกิดขึ้นได้เองเป็นอัตโนมัติ สติตันนั้นมันจะเป็นตัวคุ้มครองกายคุ้มครองใจเรา ผู้ที่มีสติคุ้มครองกายคุ้มครองใจ จะไม่ไปทำผิดทางกายทางวาจา หรือไม่ติดใจคิดเรื่องปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้น มันก็ดับการปรุงแต่งตรงนั้นเกิดขึ้น มันก็ไปทำไม่ดีไม่ได้นะเป็นการคุ้มครองกายคุ้มครองใจ คนที่มีสติไม่ทำผิดศีลแน่นอน คนที่มีสติทำความดีได้ คนที่มีสติ จิตใจก็หลุดพ้นจากสภาวะการปรุงแต่งได้一定要这样。我还哪里有问题？我还哪里需要改变？啊，我还哪里需要提升？啊，他没有错，别人都没错，我不对，一定要这样。 那么再需要一个，呃，一个阶段，当你把这个心啊啊更啊自在、更清净的时候，那么啊也应该说啊对和错都不执着。那么啊，在我们现在这个阶段，就是说在日常生活当中一定要去，不要再去看到别人的问题，看到别人的过错啊，是因为你的心还不够干净，你才能。 所以，提起决心，回到当下。对和错是因缘和合里的东西啊，说不定谁对谁错，看正都是这样讲的。所以不要一直执着自己的正确啊，你这样执着的结果就是你很苦。好，那大家现在知道自己在做什么？吗？ นั่งอยู่รู้สึกตัวเนาะ还是跟着我们讲事情跑了，一去想到什么对什么错了。หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหม现在你坐在哪儿知道吗？你的左边身体后背是弯的，你知道吗？จิตใจเป็นปกติ ตอนนี้รู้สึกไหมไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ทุกข์ใช่ไหม当下现在 นี่แหละนะคือการปฏิบัติธรรมพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้บ่อยๆกลับมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆอยู่บ่อยๆหรือเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละเป็นการเดินเดินทาง สู่อริยมรรคอริยผล สติเป็นเหตุ ทำให้เกิดผลคือความไม่ทุกข์สติคือการเดินทางเป็นเหตุที่ทำให้สู่ ผลคือการไม่ทุกข์เราทำเองให้บ่อยๆทำเองบ่อยๆผลจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะอีเมื่อไรจะถึงที่สุด ขณะที่ทำเองถูกต้องตอนนั้น ผลก็เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้ว就是这样 就是我们讲的决心啊，决心会带着我们啊啊，所以说决心会产生的就是智慧，智慧会带着我们在不管是啊啊世间啊还是出世界，我们都可以自如的啊游走。那么啊，大家不管是在寺院还是在家里，千万别忘了回到。